Esperoi pri atingo de pli alta socia statuso. La junularo en e kiel Albanio, Jamaico au Kazachio credas pli je siae chansoi en la estontezzo ol sam ajuloi en Francio au Suda Coreio. Tio legeblas en studaggio. Ciam la economio crescas, tio laula esploristoi ancau ne estas problemo. Sed la optimismo en havas riscoin. Iu pli granda estas la mal egalezzo, des pli granda estas la espero. Cio sonas quasau paradoxajo, tio estas reala en multae landoi, ciel du faculoi raportas en faca giornalo. Iunae homoi credas plei forte pri siae carierae chansoe, giuste tie, cie la malegalezzo en la vivens pesoe, estas plei granda. Sed tiu espero estas ofte trompa, cae en havas explodilon por la socio. Char laula autoroi, la socia moveblezzo, la supren au mal supreniro en alian socian tavolon, giuste en landoi cun pli granda malegalezzo, estas ofte pli malgranda. Laula esploristoi en la iuna generazio existas pli altigianta risco por frustrigio, el revigio, cae ancau sociai tumultoi. Socia moveblezzo respegulas en ideala caso egalezzon de chansoi, sen depende de la familia fono. En epocoi de daura economia crescado, multai adolescantoi povis superi la statuson de siae gepatroi, ciel tion clarigas la du esploristoi. En multai landoi hodiau la viv en spesoi esta sam signife pli male gale distonatai, ol ancorao antau celcae iardecoi. Ancao in Germanio la malegalezzo de viven speso e signife pli altigis. Lasta tempe, tamen, iom malgrandigis tiu differenzo, laudatumoi de la Statistica Federazia Officeio cadre de la pli altigo de la minimuma salairo. La pli grandigianta malegalezzo cae pli forta contexto inter la bon statu de la gepatroi cae la eblezoi pri estonto de iliai infanoi, intertempe malhelpis la moveblezon supren, clarigas la esploristoi. La pli altigianta taido ne levas ciuin boato in sam mesure. jachtoi levigas pli alten, ol accompanae boatoi. Average, lasta tempe ancora o tre multai dec quinia ruloi cun compareble malalta socia statuso, firme calculas iet tio, che ili povos pli poste atingi multe pli altan statuson. En Germanio, estis laula analisa priugio circa o dudecnau procentoi, en landoi kiel Albanio, Jamaico, Kazachio, cae Rumanio, ec circau quardec procentoi. En Suda Coreio dec hoc procentoi, Malaisio dudec procentoi, cae Francio dudec du procentoi. Signife mal pli da geiunuloi de tiu gruppo esperis tion. La daura economia crescado contribuis al socia coherezzo en socioi, Malgrau la multloce pli cae pli grandigianta differenzo inter ricciuloi cae malricciuloi, cae malgrau vivo perspectivoi, ciui pli cae pli forte, estis determinitai de la statuso de la gepatroi. Sed la economia situazio shangigas vasta scale, cae ne plenumitai desiroi povas conduci al pli malgranda bonfarto pli mal granda fido ie institucioi, mal pli da civitana engagigio, cae ec al politicae tumultoi.